Thank you. Esports 97 nit. La tertúlia. Presumir avui amb Salvo de la tripleta d'atacants que té el València. Presumís jo cada nit de la tripleta de contertulis que tinc així en Esports 90 Sentit i que també estan esperant, per si voleu fer alguna pregunta, arroba Esports 90 Sentit, els vostres missatges en el, en el Twitter. Tertúlia d'alçada, com cada nit la que tenim en el dia d'avui. Eh, a dos d'ells ja han passat per així i repeteixen, de la qual estic molt content. Amic i company Gonzalo Naya, què tal? Molt bona nit. Què tal, Manolo? Com, com estàs? Bona nit. Molt bé. Molt bé. 15.000 quasi 8 més está Quina barbaritat. Quina barbaritat. Una barbaritat, sí, la veritat. No m'ho imaginava, eh? No, jo no esperava que n'hi ha poguera haver tanta gent en, jo quan arribat a les 7 en la calor que estava fent en jo quan arribat a les 7 i ja he vist les cues dic mare de Déu senyor sí, sí, sí, sí, la que sí. se va liar així no, és una demostració de com està de com està el senyor de València que està content de, de, en fi, de com va quedar configurada la plantilla de moment de com està la marxa de l'equip i te dic una cosa Mm, jo crec que si el València obrirà de nou termini de noves altes d'abonats, sí. alguna se faria, eh? Doncs pues mira, he eh, que <laughs> preguntar al tu si hi ha alguna manera de fer algun truc o alguna cosa d'aixes per, per ampliar. De qualsevol manera ho preguntarem. També tenim així a Pablo Leiva, de Superdeport. la Pablo, bona nit. Què eh? tal? Muy buenas noches. Que ja estic també la setmana passada amb nosaltres i és un, un plaer que repetisques. Hem de parlar molt de Negredo, de Felipe Augusto també, eh, eh del que han dit uns i altres. Jo crec que avui va, va donar molt de sí, a més, <coughs> com ens agrada, no? Eh, venint dient, també, jo en tots els companys que, que parle per a que se pugen a este projecte, sempre dic el mateix, la gent ho ha passat molt malament en este, en este procés de venda i ha desgastat molt eh, entorn, eh, aficionats fonamentalment, periodistes també ens ha desgastat molt aquesta història eh, <coughs> i crec que fins que l'actualitat i la notícia no marquen altra cosa crec que toquen debates molt futboleros per, per a que la gent gaudisca per a que la gent disfrute una miqueta jo crec que, que gent com Pablo que allà on roda una pilota en qualsevol raconada del món Pablo està atent pues, eh, ens pot vindre molt bé i sí que benvingut de nou Muchas gracias. Y bueno, eso que, que comentabas, ese punto sí que se ha notado bastante. El año pasado, ya en el, en el Super Murciélago, se, se hablaba constantemente de proceso de venta, de si compraba LIM, de si no compraba, de rusos, árabes y este año parece que el debate va hacia otro lado, hacia el debate futbolístico y que tenemos que, dar las gracias de que haya cambiado el tema. Sí, yo creo que sí, y y Y nos acompaña un Buen amigo, gran amigo de fans eh, excelente periodista, eh, redactor de Levante Mercantil Valenciano, que yo me también que estiga, que también también Madrid que estará eh, anem tornant-los perquè la lliga és molt llarga i també tenem molts compromisos i, i vida, al igual que Gonzalo i que, i que Pablo eh, a veure si ha alguns acaben les vacances i podem eh, anar afegint tot el nucli de contertulis amb els quals hem contactat per a este nou projecte i que ja alguns deixen el xaletet, que ja està bé, i que vinguen, i que vinguen per així, però és un grandíssim plaer i una satisfacció molt gran tindre assegut en una cadira eh, de taula uh, d'Esports 97 a Pello Bord, de Levant del Mercantil Valenciano. Hola, Pello, què tal? Molt bona nit. Què tal? Bona nit. Encantado de... jo d'estar aquí, hombre. Gràcies per aquestes paraules. No, home, gràcies a tu per, per pujar-te al projecte i per ajudar, que el, els, saps que els començaments són el més complicat en un projecte nou, quan, quan que és, eh, pues, pues com ha arrencat en, en idees noves, en un projecte nou i que fa falta pues, pues, gent que, que tinga un bagatge en este món del periodisme i evidentment Peyo Bord estant en esta casa era un crimen no, no, no cridar-lo, així que seguro, moltes gràcies Seguro que va ir bien este projecte, seguro Estic, eh, estic molt, molt agraït de les teues paraules Bueno senyors quasi 15.000 en Mestalla. Jo no recorde res, jo eh, lo més que me va la ment en quant a eh, molta gent en la presentació d'un futbolista, ho he dit abans, va ser el dia de Joaquín, mm. però el dia de Joaquín no arribaren a, a obrir-se els dos fons que avui s'han obert, ja, no, no s'han ocupat els dos fons però estaven eh, prou tapeix de gent i també l'amfiteatre estava ple.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 El de Joaquín també va costar en aquella història de, oh. de Lopera enviant-lo al Bacete, etcétera, etcétera. Però, però... No, Joaquín, igual que, que avui, perdona que detalle, eh, Gonzalo, Rufet ha dit eh, en la rada de premsa que s'ha fet i s'ha fitxatge gràcies a Peter Lim, val? a mi en el dia Carboni me, me, me confessà que Joaquín vingué perquè va ser Soler pare, no fill, pare, el que li digui Joaquín costa el que coste i que el dia que vegeren com estava la graderia més en la presentació li digui tu veus com feia falta una cosa d'estes o sigui que eh, més o menys jo no vaig dir que és el mateix jo espero que Negredo doni un, gran, un grandíssim rendiment més rendiment que Joaquín però sí que és el que era il·lusió que ha despertat Negredo mm, i en efecte el dia de Joaquín no llegueren 15.000 eh, estava plena la tribuna eh, estava molta part de l'amfiteatre també plena però els fons com s'han a veure avui no <laughs> jo que lo de avui no ho havia viscut mai Hombre, és mejor futbolista eh Joaquín era, era más bonito que vos. Sí, no, ah. era un jugador carismático, pero Negredo es un jugador top ten, ¿eh? No, el, Joaquín aquel de, las eliminatorias de, Champions del Betis era un Joaquín excepcional y era entendible la ilusión de, la gente, pero es que lo de hoy, eh, lo hablaba contigo, Pello, fuera, fuera de micro, parecía que había partido hoy en Mestalla. O sea, salías de las puertas de Mestalla y veías coches en tercera fila, la gente saliendo con una sonrisa en la cara como si hubieran marcado un 4-0 el Valencia. Esa es la ilusión que, hablaba eh, Vicente Bau, por ejemplo, en el periódico hoy en Superdeporte, hablaba de que la bomba es esa precisamente, es la ilusión que se ha generado en el valencianismo con este fichaje. Dicha ilusión precisa de plasmar en el resultado y en el rendimiento de Negredo. Eh, yo creo que Negredo, a diferencia de Joaquín, sí va a tener un rendimiento tenen un, un, una trajectòria pareguda en el sentit de que arriben a Silla en una edat Joaquín va arribar més jove Sí, era más joven. Eh? Necreto era 29, Joaquín no sé si va arribar en 26. 26 27, el que passa és que Joaquín havia començat molt pronte, molt pronte, molt pronte. I Joaquín, així, la veritat que mai va donar el rendiment que havia donat prèviament. Jo crec que Negredo sí va donar-ho jo crec que sí, estic convençut que va donar-ho mm. encara que bueno, pues, va estar molt eh, competida no? la, la possibilitat de tindre en la davantera que això jo crec que és, és bo per a València perquè sí, se pot fer un debat futbolístic al respecte de com ubicar a Negredo sí, està la reacció precisamente claro, haciendo grandes debates sobre esto pero <laughs> es que yo espero que Pablo nos ayude un poquito y se debate por... se debat que es, o sea, es un problema molt bé Beneí problema. L'any passat el problema era aquí col·locaves, a Postiga, a Pavón... Donava igual. Eh, Jonas, que tampoc contares en ell, i al final... Donava igual per lo mateix. És que, que la, tem la temporada l'any passat la salva el Càcer perquè s'enganxa a partir de gener quan comença eh, Pitxer a donar-li oportunitats, però és que l'any passat la davantera de València era un desert. Era un mm. desert. Mm. Millor tindre este problema, entre cometes, que no tindre el problema de l'any passat, que no n'hi havia hagut que fer un gol. Eh, eh, y en Juan va a i todo va ser tot el que básicamente va a donar igual que isca que es que es tres que tens davant son garantía de gol ya no solo el, el, que, el, que salga o los que salgan es el que se queda en el banquillo que saldrá con ganas de, de morder el balón y eso eso va a ser un factor importante para los partidos que se te cierren o que estés empate y mm. necesites de un goleador, que el año pasado creo que eso se achacó bastante, ¿no? Eh, tenías que echar mano del banquillo y había partidos donde mirabas y no encontrabas. No había res, sí, exacte. Eh, jo crec que va ser beneficiós per al València, a més recordem que com Negredo ve lesionat encara li ha de costar entrar en, en, en xoc. És veritat que el València només té una competició, dos competicions, la Lliga i la Copa, Pero mm, Negredo encara va a tardar un poco en entrar en, en Y después yo creo que se pueden combinar perfectamente La lesión que Negredo Es una lesión que no pasa res, Pero es un poco puñetera un, un, un tema de hueso. Es un tema de hueso. Yo he tenido, el, abuelo muscular. El abuelo de un bon eh, amic, descanse que ya va, a faltar, Pero como le diría que fulano está mal eh, de patir o de morirse Pues bueno, la lesión de Negredo no es de morirse Pero es de patir. Es dolorosa, Es puñetera no? Ahí en el, en el metatarsio has de tindre molta cura, per siempre una lesión que va tindre Robert, el del... Sí. El del, bueno, no era el del Mestalla, no? Del primer equip. <laughs> però la va tindre quan estava en el Mestalla i li va donar molts problemes durant dues temporades per no, precisament, per no curar-la bé en condicions i esperant els terminis o per no dur bé o per no posar-li bé el, el tractament eh, i és una lesió que, que, que és punyetera i que s'ha de curar bé i jo crec que entre que Negredo encara tardarà un poc en poder entrar, no? El mes d'octubre, més o menys, és quan, quan podria ser que tornara. Sí, el partit contra l'Atlético de Madrid estàvamos, estàvamos hoy viendo, sí. Eh, y el que comentaba ah, Pablo. he tenido la... Sí, sí, El círculo en rojo. <laughs> Son tío tío Yo encara ni ni Bueno, también necesita que no pero ni había que que Hombre, es Es un buen partido, eh? Para, oh. para, <laughs> eh? vamos, Y tan Y tan y tan y después la, la, forma de dosificar Es de No es el mateix afrontar... Mira, en el partido de Sánchez-Pijuan, que el Valencia acaba empatando en ese partido os tiraré en falta un recambio en la banqueta, un davanteer hmm. que no te di que fora eh, del nivell de Negredo, però que faltava una persona que poguera des de la banqueta canviar la dinàmica. Tingueren després la fortuna de que eh, en, en, en aquella acció va marcar Lucas Orbán. Però te feia falta, no? Ni haurà partits que Alcácer no estarà tan encertat com l'altre dia, ni haurà partits que Negredo no estarà tan encertat, sort de tindre dos davanters d'Ixen i en la banqueta per anar canviant-los i per a que si el Alcácer juga 60 minuts a tope, a mort i els altres 30 per a Negredo, o al contrari Negredo, 60 mm, minuts a tope y els altres 30 per al el problema, el problema para rivals. La cuestión que hoy estábamos planteándonos en el periódico, y me imagino que en la reacción de os habéis planteado lo mismo, es eh, quién va a ser suplente. Es decir, ¿caben los tres? Yo creo que el, titular indiscutible para el esquema que, va a utilizar Nuno, creo que el titular y el que siempre va a jugar, creo que será Rodrigo. Vale, pero tú tienes claro qué sistema va a utilizar Nuno, porque es que todavía estamos todos... 4-3-3 eh, parece el esquema que le has cogido Eh, los puede variar en un 4-4-2 con dos hombres de banda eh, ofensivos, pero que trabajen en defensa puede variar, pero creo que, en ese esquema Rodrigo en banda izquierda lo tiene bastante hecho y luego la decisión será eh, Negredo o Alcácer. Ahí estará el dilema. Entonces, eh, que entre los tres lo veo complicado, por eso mismo que estábamos hablando. Eh, el banquillo es muy importante. Claro, tienes que tener un, delantero en el banquillo siempre. Tienes que tener un jugador. Y, que entrar en estrés supuso llevar hombre del midfield Camp. Claro. Y, estás jugando en tres. Perdiendo fuerza, mm. sí. Entonces, eh, mirar al banquillo y encontrar a uno de estos tres eh, será como será vida para el entrenador Yo no me imagino ahora Alcácer en el banquillo. O sea, un tío que lo ha llamado la selección española, que está metiendo goles todos los partidos. No me imagino a Negredo en el banquillo. Lógicamente, Negredo. ahí, va, a haber un problema. Habrá ¿eh? conflicto, pero creo que, en ese aspecto ah, ahora Alcácer se va a poner las pilas. Bueno, ya las tiene puestas, ¿no? Pero Alcácer estas cuatro o cinco semanas que, que Negredo esté fuera, como Alcácer enchufe cuatro o cinco goles. ¿Y qué haces entonces? Eh, pues no, le vas a poder sentar en el banquillo. Entonces la decisión de Nuno podría ser un 4-4-2 con Rodrigo en banda y apostar por Alcácer y Negredo arriba hasta tú decidir cuál es de los dos el que apostarás como delantero titular podría ser esa opción. De todas maneras, yo creo que es un, es un problema. perdona, Gonzalo, eh, y siempre poso el matiz y siempre. Ya me y, me repetís, ¿no? Como, como, personas machos eh, un problema, no es un problema, es un quebradero de cap. Hmm. Un, un, problema hemos, titulado hoy, de cara mañana, ¿Sí? un tema con, pues, con las posibles variantes que tienen uno, y hemos titulado un delicioso jeroglífico, no me sale la palabra. Delicioso jeroglífico, o trencacaps, que se sí, efectivamente. vale. Bueno, trencacaps es un, es, eh, es un puzzle. Eh, sí, jeroglífico, sí, sí, está, está eh, yo siempre contaba la matriz historia. el problema no es eso eso un quebradero de capo el problema era lo del año pasado que deia Gonzalo era que mira y Pavón, Postiga eh, mm. Jonas y Jonas la mateixa anécdota cuando eh, cuando el Valencia estaba en segunda división eh, vingué el Jerez en José Antonio Naya aquel me acuerdo eh, perfectamente, perdona de las palabras de Botubot que entonces estaba en el Jerez <laughs> unas declaraciones que dijo ojo al Jerez y la, gente se reía, ¿no? diciendo como que cuidado con el <laughs> Jerez sí 0-1, no? No, no, no, no, són així. El València, ah, no? No, el València guanya 6-0 ah. a Algeciras. Vale, vale, vale. I Naya, que era, que era un tipus sí. molt peculiar, li pregunten després del partit Eh, tenía eh, dos portes, Navarro y Osma. Eh, y, le preguntan, bueno, ¿por qué, ha, jugado Navarro? ha jugado Navarro, que es muy malo, pero es que no puedo poner suplente Osma porque es todavía peor. <laughs> ¿Vale? O sea, va a motivar a los dos portes ya para toda la temporada. Y en efecto, y si es un problema, cuando estés en una posición jugador que, que fiques al que fiques, no es de pobre, no es del cementerio y sus alrededores, mal asunto. Ahora, el delicioso jeroglífico que titula además els companys de, de Valenciano Ya es una otra cosa que un, eh, eh, entrenador eh, mire que en el partido no, vaya a volver Pero mira la banqueta Ves que se lo debe estar planteando seriamente, Claro, y diga, mira lo que que así, y es que si no balón no irá al atre. Ya no solo en la delantera, es que el centro del campo, va a ser otro quebradero de cabeza para mm. Nuno. Y la llegada de Felipe Augusto mejora ese centro del campo también y le da puntos a Zuculini en una posición más adelantada, ¿no? Entonces ahora va a haber Zuculini, André, Parejo, eh, Felipe, Javi Fuego, son muchos nombres que él los tendrá que gestionar. No, la ventaja es que ahora Mateixa en el Valencia titular, titular, titular indiscutible, o sea, es que está Alves, Otamendi, podrían decir que es el titular indiscutible, Gallá, que también se va a guañar Parejo en el mig camp, i a partir d'ahir pues, s'obrin moltíssima competència perquè en l'arribada de Negredo pues, el Càcer ja no té tan clara la, la titularitat en tot cas eh, del debat des davanter de, de com col·locar Negredo al Càcer jo crec que el, esta temporada se pot donar en alguna circumstància pues, eh, algun moment de decisió però jo crec que no va ser tant de problema perquè precisament eh, la lesió de Negredo farà que se retarde la seva incorporació vindre una lesió com que comentaven i no tindre Negredo la necessitat de ser ja el salvador perquè estarà al Càcer fent-ho bé eh, li va alliberar per a poder entrar a poc a poc a poc que ja tarde en entrar, si entra en octubre se planta per a poder agafar rendiment en novembre, ja estem ahí eh, pràcticament en el tram de, de, de Nadal i de la Copa del Rei, que ja n'hi haurà més minuts i l'any que ve el València estarà en competició europea que n'hi haurà que distribuir minuts Correcte. Vull dir, ja n'hi haurà Esperemos, eh? competicions. Eh? Jo, jo és que, estamos dando jo, por hecho todos, sí. Jo crec que en, a mi, en competició europea estaré. Sí. Això segur. No, no, vale, vale. Sí, eh, no te hablo, no, no, Champions, eh? Hablo de Champions, no, no, Champions, no, de Champions, he parlat de competició europea. I, i, i en competició europea ja l'escenari és, és un altre crec jo. Vull dir, jo no veig tant de, tant de problema eh? en quant a la distribució dels minuts que puguen tindre i a més el talent tant del Càcer com de Negredo és bo. Sí. Si estigueren parlant d'altre perfil de futbolistes podríem pensar-ho. Uh, incluso Rodrigo. Eh, cabe recordar en Benfica, en Benfica estaba Cardozo y estaba Lima. Mm. Y hubo partidos en los que, como he comentado, jugaban los tres con Rodrigo partiendo desde la banda izquierda. Por lo tanto, sí que tienen cabida los tres. Incluso Rodrigo fue suplente alguna vez, aunque Cardozo ya estaba en su recta final un poco de, de la carrera. Pero él aceptaba el, ser suplente y, lo, y cuando salía lo daba todo. Y creo que eso en el Valencia puede pasar. No es un jugador conflictivo ni mucho menos. Son los tres que tienen un carácter muy. yo creo que el Valencia va a poder aplicarse del, mira, el que se fa molt en bàsquet, eh, un equipo quan fa importantes porque te té buena rotación es porque té bon planter per a donar descans als titulars, és veritat que és diferent el bàsquet que el futbol per tots els canvis no? que se poden fer al llarg d'un partit. No, a València li vendria bien, ara que se canviaran les normes. Però, és, clar, com futbol sala, exacte, sa, sí, exacte, exacte. però, però, dir, jugadors en bàsquet és important tindre un planter llarg, una rotació llarga per a donar minuts de qualitat a tots, als titulars i als suplents. pues en el Valencia en la delantera se podrá hacer una cosa pareguda y en la salvedad de la diferencia de la normativa de, fútbol y de básquet. Y luego tienes otros jugadores también que, tienen que tener minutos, ¿no? Como De Paul, por ejemplo. Yo además tengo mucha confianza en De Paul y creo que soy de los que piensan eh, que lo romperán el Valencia. yo De Paul lo metí lo hoy en la banda izquierda ¿vale? Tú me dices que meterías a Rodrigo en la banda izquierda. De Paul puede partir... Esa es, una de las preguntas, perdona Pablo, eh, Rodrigo puede ir por la Y Esa es una de las preguntas que estén frente es que a, a Rodrigo en la derecha. arroba Sports 97 nit, el 97 el número, arroba Sports 97 nit, eh, caben els 3 en no sé com els col·locaríeu? És una de les preguntes que, que, que estem fent a veure la gent com eh, ens col·loca els 3 en 11, perquè de moment eh, en, en els 3 que som així un quart que on soc jo que, que no he opinat i que dice que, que parlen els que saben eh, jo, jo, almenys jo, jo ho, admet, ho admet jo veig complicat que puguen caber els tres en un 11 a partir de ahí ya podéis a vosotros colocaros con vosotros en la gana. Si la pregunta es caber, caben. Si la pregunta es ¿sería inteligente partir con los tres de inicio? Creo que no. Es que te lleva un hombre en el mismo te lleva eh, creación de fútbol y te lleva también eh, destrucción del fútbol mm. del rival. Eh, yo tampoco jugaría en estrés a la vega, te dan el recurso de tindre la banqueta un hombre de pez para poder cambiar la dinámica del partido ya dic, yo no veo el problema. No, yo no veo. para que los de arriba tengan ocasiones de gol el centro del campo tiene que estar muy despierto y si tienes tres delanteros tan ofensivos como son ellos tres, te faltaría un toque en la creación. Entonces, De Paul para mí sí que sería fundamental en este aspecto si, si llega después de los de la salvajada de los cuatro partidos que le cayeron, eh, si llega y se mete la dinámica del equipo, no tengo ninguna duda que puede jugar en, en cualquiera de las tres posiciones. Yo de, creo que salvajada lo, siguiente. <laughs> ya lo dije lo dije aquí, Manolo, la semana pasada, no tenía ninguna duda de que no le iban a reducir los partidos. Eh, sí, sí, desgraciadamente. Desgraciadamente ha sido así, pero bueno, eh, según me han dicho, el jugador ya está, está animado está entrenando con una sonrisa en la cara. Es, es una, es una buena noticia Eh? una muy buena noticia, eso. entre unas cosas y otras, eh, o menos, van a arribar igual de Poli y... Pues casi, casi, eh? <laughs> Sí, sí, de Poli y Negro van a arribar casi casi igual al equipo, eh? Yo de Paul tengo muchísimas ganas de verlo. El elegante, en la le digo el elegante. Me encanta ese perfil de futbolista, ¿eh? Sí. Yo te mm, reconect que esperaba algo mes de, el día de la presentación Sevilla <laughs> no por el día de presentación esperaba algo mes mes electric sí, correcto. yo eh, personalmente però sí que és cert que eh, en altres accions que l'he vist d'algun vídeo que ha pogut veure eh, de la tele oficial del València i tal, sí que se li veuen detalls de, de que apunta la cosa a que és un jugador que pot eh, mostrar o que pot donar eh, vesprades importants en el València Club de, Club de Futbol vos dèiem, estàvem preguntant-vos de, de, de com, de, de com encaixaríeu els tres, etc etc. Anem a sentir a Amadeo Salvo, que este matí en, li preguntaven en la presentació de Felipe Augusto sobre la tripleta del Valencia... No ha escatimat el presidente del Valencia... sobre la nova davantera del conjunt Blanquinegre. Yo creo que eh, el, trío de ataque del Valencia Club de Fútbol es, de primer nivel mundial, ¿no? Entonces, al ser de primer nivel mundial, pues lógicamente pues, tienen muchas opciones los tres de, de ser seleccionables. Ojalá algún día pudiésemos ver a los tres. Es muy difícil, pero ya te digo, yo creo que los tres van a ir a la selección. El sol de la, de la sala de prensa de Patera no, no era el millor, pero bueno, eh, que son de primer nivel mundial y que los tres son seleccionables. es cierto, crees que del Bosque, eh, que feia temps no xafava a València, eh, va tener que eh, no agarras una, buena men de la Javí, si se vol treure millor, una buena mes però sí que va estar alguna que volta per Mestalla, eh? És altre dels al·licients en la competició, que, en la competència... Eh, sana que esperem que tinguin els davanters i saber que estan lluitant també per, per, per estar en la selecció uh mhm. -huh. eh, com podria acabar això si estiguem parlant de davanters en, en altra edat i en uh mhm. -huh. altre caràcter, com comentava abans podria haver un problema però el Cácer i Rodrigo, per exemple, si ara Negredo s'enganxa, comença a fer gols i del Bosque acabarà d'ací a uns mesos per als amistosos o per als partits que n'hi ha eh, en el mes de febrer i març acabarà cridant a Negredo, per exemple, i no el Alcácer és conscient que té 21 anys i sabrà he d'apretar més els dents saps? I no va ser un problema Rodrigo, que no el convoquen perquè va Negredo i va al Alcácer també pensarà, soc jove, he d'apretar els dents per això dic que va a ser un punto de motivación para el tres, Pero no cree que siga un punto de problema. No, de hecho, yo creo si hubiera venido Jackson Martínez, ahí sí que podría haber habido algo de conflicto. ¿Por qué? Jackson Martínez es un jugador de un, más carácter que Negredo, ¿no? Él sabe la calidad que tiene y le gusta asumir el rol de, titular. Mm. Y si le hubieran sentado, creo que él sí que, no creo que hubiera sido el caso de conflictivo, pero sí que hubiera tenido algo de recelo y no se hubiera, no se hubiera entregado tanto al máximo como sí creo que lo hará Negredo. Es que eh, el futbolista es muy importante, una de las cosas que tú comentabas más Manolo, el futbolista que fiches, la persona. Y en este caso el, Valencia también inserta en, este, yo tengo Negredo. Yo que, que, que, que, sí, no, no, y, y, i que ell està on volia estar. L'altre dia llegia un reportatge del pare de Negredo, que és taxista, Uh mhm. -huh. i continua treballant de taxista. En Vallecas, és de, és de Madrid, no? Continua, sí, sí, sí, sí, sí. Fins fa dos mesos continuava treballant de taxista, que dius, el seu fill estava guanyant en Anglaterra 350.000 euros nets al mes. Això és històries volant. I el pare continuava treballant de taxista, vull dir, jo sóc negredo i mon pare continua treballant i jo tinc el missatge clar per molt que tinga molts milions humildad, en, en, humildad. En, en la butxaca i en el compte és el de humilitat i el de dir jo eh, he de continuar treballant perquè jo no vull viure de tu així han vingut molts futbolistes que han acabat mm, vivint en amics en la tropa que venia des d'Argentina o des de Portugal oh, ja vos imagineu, ja vos imagineu els noms hemos tenido de sobra Manuel L, Vanega i venien així en tota la colla que vivia a costa d'ells Clar, el missatge que rebien era el contrari vaig vividor, a, vaig a vividor vaig a contra una molt bona Vanega al principi estarà així dugué un cosí perquè li fera de xòfer i el coixí no tenia carnet de conduir <laughs> ojo, ojo al tema si és perillós eh el dugué de chofer. A ver, no sé qué es, no sé qué es de chofer y el <laughs> cosino tenía ganas de conducir, pues ¿eh? No, sé qué es sea, es. Agárrate al pincel que mandó una escala. Qué manera, pero no sé qué es Mesperillos, eh. Mueblada, eh. No sé qué era Mesperillos que era un tío, era un tío, era, un tío, en la capa mueblada. El Único problema es que no hemos tenido un mueble que era un boulevard. <laughs> Llevando ese problema, sí que tenía qué lástima, Qué lástima de futbolista. Qué lástima de talento, sí, señor. ¿Cuántas veces ha escuchado esa frase con manera lástima de futbolista. Por cierto, la línea que estaba diciendo Gonzalo de, de Alcácer y, Rodrigo. Hoy las declaraciones que ha hecho Alcácer eh, nada más llegar a, a la ciudad del, del fútbol con la selección española eh, a lo mejor otro futbolista nuevo llega y lo primero que dice es, pues bueno, pues voy a luchar por ser titular, eh, yo he venido aquí para, para ser el tal. Lo primero que ha dicho es, estoy ilusionado, pero vengo con los pies en el suelo. Es que además ha sido su primera frase, ¿no? Mm. Con lo cual describe mucho pues, pues este chaval que tiene la cabeza en su sitio, ¿no? Que por cierto, le han dado el 2 al 9 ya, ¿eh? Sí, sí, sí. Le han dado el 2 al 9 no sé si lo han dado o lo ha elegido él ah, Diego Costa tiene el 19. van, es, según los segons arriben dels que van quedant lliures. Claro, pero Diego Costa ahí tiene Diego Costa ya tenía el 19 y en el Chelsea lleva el 19. Eh, ¿eh? igual le gusta y quiere seguir. Pero bueno, es bonito, ¿no? Que Alcácer lleve el 9 en la selección mm. española. ¿no? Yo no recuerdo un jugador de Valencia en la selección con el 9. ¿eh? soldado. Soldado, soldado, soldado, soldado, soldado, Estaba pensando en Villa. Lo que pasa es que Soldado el Badur, en el partido quiere que va a ser contra Georgia pero en la confederación se cree que va durar el 14 si no, si no malamente no, no, no, no, cada, día en el cap tiene més cosas y menos, memoria tampoco le, tampoco le duró mucho pero bueno sí correcto Bueno, en el de Alcácer, el que es que Alcácer está bien asesorado Y eh, i té el cap molt, molt ben eh? este sé que te el cap ben amoblat y ahí sí que ni ha ese, es también un mensaje del club eh? el, el, el elegir este perfil de jugadores el haberte desprendido de Vanega y no tener jugadores de ese perfil eh, que te van a crear algún tipo de conflicto en el vestuario, eso también es muy importante. Yo creo que eso hoy en día es un aspecto fundamental, ¿no? A la hora de fichar un futbolista. El grupo es muy sano por lo que por lo que parece. Luego veremos adelante, pero por de momento transmite muy buenas sensaciones. Muy Rufete en este matí en la presentación de <clears throat> Filipe Augusto hablaba de dichos valores que intenta, y que me consta als granos en la academia Global, hablar del club del escudo, de la entidad, de que no haya ningún mes importante que el Valencia, etcétera, etcétera. i que intentaven també que foren els jugadors que han vingut que es continuaren, que seguirin aquesta estela val? i pel que me diuen també allà és un tipus que mira molt l'aspecte d'implicació del futbolista a l'hora de fer-se endavant en contractar-lo no? jo crec que i ficàvem eh, la setmana passada eh, crec que estava eh, Gonzalo ese día en la tertulia o, o va a ser un dia més tard el dia que parla eh, Escrodan Mustafi sí, lo comentaves, lo de enseñarse el castellà ell mateix eh, mentre que a Matías Teguerem 3 anys demanant que aprenguera castellà val? i que ell que no tenia temps així arriba un tío que és campió del món campió del món amb la selecció alemanya, amb la tetracampiona, i diu, no, no, jo és que per la meva ubicació en el camp és fonamental que domini l'idioma, jo tinc que ficar ja amb el castellà entre la diferència d'anar darrere d'un tio que diu que no té temps per aprendre espanyol o sea, que no le interesa un pimiento aprender español no, de otra maneras vull dir, eh, per anar a l'estanc bàsicament de los tres paraules que utilitzava li, li <laughs> valien i... <laughs> puñetero <laughs> què passa? Bueno, si, si no... home, però no fa... Pero para comprar los chicles, que eres mal No, pero sí, que podía ver a a la maquineta, tú, nos falta, no recargar el bonobús, También Ah, recargar el <laughs> bonobús, exacto, el bonobús. <laughs> Existe el bonobús en Lo cómo Sí, sí, al carro, el Matías. Porque este sí que tenía, este no tenía carnet, sí que tenía carnet. Sí, y, un, trozo de carne pero bueno, ya lo tiene, Feuli ya lo tiene. Ya el té. No sabemos dónde lo ha sacado, pero lo tiene. Bueno, al que, al que nave, eh, em, así ve un tío y te digo, no, no, yo, es que Tiene que depender del idioma. De pasar de estar de un tío i, i detalls eh, parlant de la implicació ah, recordeu-se que tots se quedaren bocabades quan arribava Guardiola al Bayern de Múnich i, i la primera conferència de premsa la donaren alemany és un respecte també per a l'entitat a la que vas a treballar implicar-te saber, conèixer i, i utilitzar el mateix llenguatge eh, del, del lloc on treballes de, del lloc on la gent te dona a guanyar diners te donen un treball eh, i en este cas així arriba un central camp, repetís, campió del món molt jove tal, que podria i diu, no, no, a mi no me té que, que de ningú que depengui l'idioma per mi, per el meu rendiment jo ja sé que ha de dependre l'idioma per per a estar eh, eh, rendint com Déu mana en aquesta història. Mm, ara vos contaré, perquè ara seguida anem a entrar en els missatges dels oients, arroba esports 97 nit, el 97 el número, arroba esports 97 nit. Coneixeu el concepte de justícia poètica? Mm. Claro. Después vos explique En el món, aplicat al món del futbol, eh? Però aplicat també a Negredo o no? No, és un cas que no té té a veure tangencialment amb el València i amb un partit de la temporada passada del València uh mhm. -huh. però no té que veure amb Negredo no, creo que ja sé per on vas Bé, diria... Eh, sí, segur que sí, perquè Pello, Pello, és molt llest diria perquè en el cas de Negredo n'hi ha, ha un, un fons d'històries paral·leles que amb el València Mira, per cert, avui hem pogut parlar amb la família eh, a la dona li han caigut dos llagrimots com a dos punts quan ha vist tot el camp dir Negredo, Negredo ah. ell 15 persones i hem pogut parlar amb el seu sogre o sea, el sogre té una entrevista eh? que el sogre és un fenomen el socio, que, no, del València. que li encanta encanta la ràdio en valencià i la ràdio esportiva en valencià una cosa. i a qual li enviem una abraçada des d'ací. Et dic una cosa, ara és quan Negredo va tindre problemes en el sogre. No per res, sinó perquè ara quan el sogre li podrà dir però, macho, però com, com no has fet ese gol? No li posem més paella. Bueno, <laughs> eh, els vostres missatges arroba esports 97 dit, el 97 en número, eh? arroba esports 97 Així comença Esports 97 nit. D'ara i fins a la una de la matinada, la informació i la tertúlia en la 97.7. 11 de la nit i 31 minuts. Hola, què tal? Bona nit, benvinguts i benvingudes a Esports 97. Temps de ràdio per a l'esport en la 97.7 ràdio. Amb el treball en el control de so d'Arturo Delgado us parla com cada nit Manolo Montal. Vos recorda més que es podeu sintonitzar per la 97.7 de la FM, aplicació per a dispositius mòbils d'Android i Apple, en el TuneIn com la 97.7 ràdio i en la web la 977.com. Bogeria absoluta. Més de 14.000 persones en Mestalla, la tribuna, l'amfiteatre i part dels dos fons plens per a veure la presentació d'Àlvaro Negredo, la bomba que en el seu dia, o de la que en el seu dia, va parlar Nuno Espíritu Santo, que ahir a les 12 i 3 de la nit es feia oficial la seva contractació per el València i que ha desatat una, com dèiem, bogeria absoluta fregant el paroxisme en el dia d'avui en l'estadi de Mestalla. Ha estat una presentació espectacular, amb algun xicotet incident que després vos contarem, però és evident que, eh, com diu una de les columnes el mestre Vicent Bau, la gran bomba és l'afició. És el valencianisme que s'ha reactivat. I avui només que hi havia que veure, i si és més de 14.000 persones en Mestalla, el semblant de satisfacció de la gent, el semblant de satisfacció del propi Álvaro Negredo sabedor de que va ser important en este projecte, en un projecte que ell considera que va ser important, i per tot això, i per moltes coses més, el dia d'avui ha sigut una desplada històrica. Bàsicament perquè cap altre jugador ha aconseguit el dia de la seva presentació dur tanta gent a Mestalla. La presentació que més gent recordem que ha dut a l'estadi de Mestalla va ser la de Joaquín Sánchez, si no recorde malament. I ni molt menys va arribar als eh, paràmetres que avui ha marcat Álvaro Negredo en la seva posada de culte en l'estadi de Mestalla. Aquella presentació de Joaquín eh, va ser eh, també eh, molt comentada per tota la gent que hi hagués, se plena la tribuna, hi hagué molta gent en l'amfiteatre, però en cap dels moments se van obrir els fons. De fet, el València, en el dia d'avui, ha tingut que retardar la presentació d'Álvaro Negredo perquè hi havia molta gent fent cua. El servidor arribava al voltant de les 7 a l'estadi de Mestalla <laughs> i ahí estava la gent i la cua pegava la volta a l'estadi. Per tant, el València ha començat a obrir portes sobre les 7 i mitja, més o menys. Se n'han adonat que amb l'apertura de portes que hi havia no era suficient com per al capdalt de gent que havia d'entrar al camp i eh, han tingut a bé que fins que la gent no estiguera asseguda en la seva gran majoria als seients de Mestalla en el dia d'avui, en entrada eh, mm, de Bades, és a dir, entrada lliure per a tot el món, no començar i ser acte de presentació d'una Barón Legredo, que la sentirem. Eh, no ens estranya el que ens contaven de eh, és el que més força està fent per a vindre. En les seues declaracions està claríssim que ell tenia clar eh, que la seva destinació era València. Me conten que familiars, part de la família de la dona que és valenciana, ja comentàvem, eh, s'han emocionat moltíssim i els ha caigut alguna llagrimeta des, en la llotja. És normal. S'ha viscut eh, com acabeu de sentir i tornareu a sentir, perquè este tall anem a ficar-lo més voltes, s'ha viscut un moment de gran comunió en Mestalla amb i si és més de 14.000 persones cridant el nom d'Alvaro Negredo. La bomba de Mestalla que ja està en eh, València, que ja ha sigut presentat i que després també parlarem de quant de temps més o menys pot eh, tardar en reaparèixer el davanter madrileny del València Club de Futbol. 11 i 35, com sempre, a més vos recorde que teniu el Twitter per a opinar d'allò que vulgueu. Per cert, sentirem Baró Negredo, amb qui em mantés una entrevista que emetrem així en Esports 97 nit. I el nostre Mm, Twitter, ja sabeu, arroba esports97nit. El 97 en número, en xifra. Esports97nit. Ja passem els 2.200, estem ahí a tope amb tots vosaltres i vosaltres amb nosaltres, que és el que més ens agrada. Com dèiem, 11 de la nit i 36 minuts, és moment de fer, i mira que n'hi ha avui, l'actualitat del dia. Anem a intentar-ho, en 5 fotos ha esclatat la bomba en Mestalla. Álvaro Negredo, presentat en l'estadi valencianista davant més de 14.000 persones que han cridat d'esta manera en nom del nou davanter. El futbolista content de la seva nova etapa diu no sacrificar res, ja que, segons les seues pròpies paraules, està on vol estar. Sacrificar creo que, nada, porque como he dicho antes, estoy donde quiero estar. Eh, vengo a, mi país, eh, que como en casa en un sitio dicen. Pero bueno, eh, es cierto que, allí estaba muy, muy a gusto, estaba bien, lo que pasa que, bueno, pues se han dado muchas circunstancias. La, el presidente, Rufete, se han apostado muy, muy fuerte por mí. I este matí ha sigut presentat l'altre futbolista fixat en l'últim dia de mercat, Felipe Augusto. Ahí Salvo ha fixat l'objectiu de la present campaña, no es un altre, la Champions. Los objetivos, por supuesto, los objetivos que nos marcamos en Valencia Club de Fútbol es estar en Champions. El debat es queda sense fitxatge. Finalment, Hugo Rodallega no ha arribat al conjunt Granota, que tindrà que alçar el vol a la Lliga amb l'actual plantilla. Vives amb ganes de competir, veient com funcionen els entrenaments, ja hi ha ganes de que comenci el ball. Segons ha comentat Guillem Vives, el nou base de València Bàsquet. Sí, la verdad que sí, ya tengo ganas de, de ver cómo, cómo es en una dinámica de partido, pero, pero bueno, uh, también que com, competir siempre a mí me gusta y, y ya queda poco. 11 i 37, això és Esports 97 nit, el vostre programa en la 97.7. Agafem una miqueta d'aire i anem a per feina, que n'hi ha molta. Hola, soy Chimo Rovira y ya sabes, todos los días, a partir de las doce y media, quedamos para compartir la actualidad más próxima, las historias más sorprendentes, emotivas, cercanas, los invitados y protagonistas más relevantes, todo lo que nos interesa a los valencianos en Valencia Abierta. Os espero. Valencia Abierta, el magazine de la 97.7 Radio, de lunes a viernes, de doce y media a 2 de la tarde, con Chimo Rovira. Todo lo que pasa es lo que escuchas. En la 97.7 Radio ahora lo tienes más fácil. www.la977.com. Nuestra página web para que conozcas todas las novedades de tus programas favoritos. Además puedes mandar tus peticiones musicales directamente desde internet. www.la977.com. Esports 97 nit. Manolo Montal, 97.7. 11 de la nit i 39 minuts. Avui ha parlat tot el món. D'una manera o d'una altra, tots han fet sentir la seva veu. El primer que ha parlat, o qui més fort ha parlat, és Mestalla. Recordem com cridava l'estadi del València el nom d'un dels seus nou ídols, Álvaro Negredo. Ixa era la presentació o la rebuda que tenia preparada a l'estadi de Mestalla Álvaro Negredo, el davanter centre que fitxa pel València procedent del conjunt del Manchester City. Diuen que aproximadament uns 26 milions d'euros de fitxatge en un contracte llarg per a 4 anys. I a més a més, eh, un eh, Álvaro Negredo que ara sentirem amb nosaltres, ha estat atenent els micròfons de, els micròfons però, de la 97.7 i ens ha explicat el per què estava tan segur de vindre a València. Entre altres coses, el fitxatge s'ha eh, pogut realitzar, tancar o concretar o cristal·litzar, com vostès vulguin, gràcies a Peter Lim. Això es desprèn clarament del missatge directe que avui Rufete enviava en sala de premsa parlant de les ferramentes amb les quals el club venia des de fa temps perseguint este fitxatge i que gràcies a una d'aquestes ferramentes Peter Lim el València Club de Futbol ha pogut abastar al Baró Negredo. Era així de clar en la sala de premsa el director tècnic del València Club de Futbol Francisco Javier Gómez Rufete. En el caso de Álvaro cre creemos desde hace mucho tiempo que es un jugador importante para el club y bueno, y hemos peleado cada día con una herramienta hasta que al final pues hemos peleado con una herramienta muy fuerte y muy potente y hay que darle las gracias que es el señor Peter Lin porque nosotros podemos encontrar al jugador y él realmente ha hecho la apuesta por Álvaro por lo tanto es de agradecer la afición, el club, incluso todos los que trabajamos aquí. Por lo tanto, ha ido desarrollándose a medida que que ha ido pasado el mercado, pero evidentemente al final hemos tenido una, gran herramienta que ha podido ser tener todas las patas de una gran negociación cuando tienes un gran jugador. Por lo tanto, desde hace mucho tiempo que lo queremos, pero evidentemente hemos esperado todo el tiempo necesario para tener todas las herramientas para poder tenerlo aquí. pues ja está así, Álvaro Negredo, el davanter centre del València Club de Futbol, amb el qual esta casa i este programa Esports 97 nit, en la figura d'un servidor, ha entès eh, conversa amb el davanter, content, contentíssim, de veritat. No podeu eh, imaginar-se ell, els seus representants, la seva família, part amb la qual hem pogut també eh, conversar mínimament en la sala de premsa de l'estadi de Mestalla, lo contents que estaven d'arribar a València. Així que és moment de que escolteu la conversa que hem mantingut fa aproximadamente hora aproximadament, no molt mes, amb el davanter del Valencia Club de Fútbol, Álvaro Negredo. Aquí m'has començat diga yo, de Álvaro Negredo. Eh, bona nit i Hola, buenas noches. Bienvenido a Valencia. Muchísimas gracias. 15.000 personas en la grada para verte, la presentación más multitudinaria de la historia del club. ¿Es un halago? ¿Es una responsabilidad? Bueno, venir a un, a un club grande siempre es una responsabilidad, ¿no? Eh, venimos con toda la ilusión, con la confianza que me han depositado todo todo el cuerpo, el consejo eh, deportivo, el entrenador y, y demás para, para, ficharme y, y, yo voy a ser una pieza más en esta, en esta plantilla para, sumar, ¿no? Me decían, Álvaro tiene muy claro que el sitio donde quiere jugar es en el Valencia. ¿Por qué lo tenías tan claro? Porque creía en el proyecto, ¿no? Y eso es lo principal, creer en el proyecto y, tener ilusión por, por estar aquí, ¿no? Lo tenía las dos cosas y ahora solo hace falta demostrarlo, ¿no? Ojalá que la lesión vaya lo mejor posible para, poder hacerlo cuanto antes. Con una bola de cristal, yo digo que en cuatro o cinco simanitas un Negredo de corto, ¿no? Ojalá, ojalá que sí. Intentaremos acortar un poquito los plazos, pero siempre con, precaución. Es una zona muy, muy dolorosa en, <laughs> muchos momentos y, bueno, pues ojalá que, se vaya el dolor pronto y, que pueda, y que pueda volver a entrenar con el equipo. Has dicho que no quieres ponerte una cifra de goles, pero sabes que la competencia va a ser muy dura con Rodrigo y con Paco Alcácer. Sí, sí, pero sobre todo va a ser sana, va a ser eh, competitiva, pero, pero muy sana, ¿no? Vamos a, ir los tres, en este caso, por lo mismo, más el resto de los, de los compañeros, y eso al final lo que tiene que hacer es, entre uno y otro, sumar para, el beneficio del club. El presidente dice que el objetivo es llegar a Champions, imagino que lo comparte Álvaro Negredo. Sí, sí, yo creo que, ese tiene que ser el objetivo, ¿no? Pero hay que ser cautos y hay que ir con, con, pie de plomo, ¿no? Eh, el club sabe lo que quiere, nosotros sabemos lo que queremos y, vamos a trabajar para, para, para, intentar devolver a este club a, Europa. ¿no? La familia que es de Valencia, o la parte de la familia de tu mujer que es de Valencia, ¿ha presionado más o, era la que más esperanzas tenía? ¿Cómo, ¿Cómo, era eso? Imagino que estaba a mitad de camino, ¿no? Por un lado te presionaba y por otro estaban esperanzados. Bueno, ellos tenían muchísima ilusión, ellos tenían eh, ganas de que viniese, pero pero sabía que la decisión era mía, ¿no? Y, bueno, pues eh, conozco esta tierra, conozco, veraneo mucho en, en esta tierra y, como te digo, eh, me gusta, me encanta y, por eso por eso fue una de las decisiones de, por el club, está claro. Anoche en el programa estábamos hasta horas todos de los nervios refrescando a ver si salía el comunicado <laughs> oficial de Valencia. Y Álvaro Negredo, cuándo se enteró, ya eres jugador de Valencia. Bueno, un poco, ¿Cómo tarde de, refrescar, ¿no? <laughs> Fue sobre las 12 y, un minuto más o menos que llamé a mi agente y me dijo que, estaba, que había entrado al final y que había entrado los papeles que eran necesarios y, bueno, pues eh, por muy pocos segundos eh, eh, entró, pero, pero al final eso quiere decir que, la decisión era que tenía que venir. ¿Quién ha hecho el esfuerzo mayor, Álvaro Negredo o el Valencia? Bueno, al final todos, ¿no? Todos tenemos la, la, la ilusión, hace una cosa entre las dos partes. Y, bueno, pues eh, no sé quién ha tenido más, quién ha tenido menos, pero, pero te digo que, los dos hemos tenido toda la ilusión de, que esto se, se confirmase, ¿no? Bueno, mm, te advierto que en esta casa tenemos varita mágica, la semana pasada abrimos el programa de radio, era nuestro primer programa de radio, Sports 90 Sednit, Estuvimos con Paco Alcácer, a los cinco días lo llamó la selección absoluta. Ayer en nuestro programa de televisión, en el primero estuvo eh, José Luis Gallana, el Supermurciélago, por la tarde lo llamó la selección sub-21. Así que prepárate que en nada te llega una llamada de la selección. Bueno, ojalá que, pueda volver, que, pero primero lo importante es recuperarse lo antes posible y luego ya veremos, veremos lo que lo que pasa, ¿no? Pero eh, lo importante es trabajar para, el club y, todo será recompensado si se hacen bien las cosas para, para estar en la selección. Álvaro Negredo, bienvenido, muchas gracias y mucha suerte. Muchísimas gracias. Está contentísimo, estaba radiante, de verdad, eh? Se veía eh, veía feliz, se veía veía se se eh, a, un profesional... que en efecte arriba on ell tenia la meta d'arribar. I la meta eh, des de ja fa temps, recordeu que la setmana passada vos digueren, mm, jo no deixaria la pista de Negredo, jo no deixaria la pista de Negredo. Des de fa un temps Álvaro Negredo tenia molt clar, ell i el seu entorn, <laughs> que era València i que era el València. I d'ahir no el manejaven. I ahir, eh, fins que Pellegrini no dona l'hoquei okay Eh, que és al voltant de les 9 de la nit, com vos comentàrem, per a que el jugador vinguera, encara estava eh, molt complicada la cosa, però Álvaro Negredo ha fet molta força. Eh, jo no sé, perquè eh, hi haurà que veure exactament eh, el València Club de Futbol i Meriton com afronten la fitxa del futbolista, que han, evidentment l'han prorratejat en aquests 4 anys de contacte que se li va fer amb una acció de, de compra obligatòria. Eh, mm, deia que no sé el que se dis el futbolista. No tinc idea. Però quan el mateix futbolista diu clarament jo no estic cedint res perquè estic on vull que estar són les paraules d'un tio convençut i el València, ja sentirem a Rufet este matí en la roda de premsa de Filip Augusto, busque aquest tipus de jugadors, jugadors convençuts esperem que els trobe perquè no trobar jugadors convençuts i que vinguin així només com a trampolí acaben donant com a resultant vestidors com els que ha tingut els últims anys de València. No cal que vos recorde noms. Vanegues, Ramís, etc etc etc. És importantíssim tindre jugadors que vulguin estar en el València. I jo, me, i me puc equivocar, eh? moltíssim, la realitat és que pense que Negredo era una persona que volia, era un futbolista que volia jugar en el València. I crec que això li comporta un valor afegit Ara sentirem també a, a Rufete i a Salvo este matí en la presentació de Felipe Luis, de Álvaro Negredo eh, pues, eh, comentar que, lògicament, encara ve lesionat, eh, avui ha estat eh, visitat o ha estat eh, reconegut per el cap dels servicis mèdics i tot el seu equip del València de Futbol, per Juan Albors, eh, encara li falta a Negredo, no podem enganyar-se. Ell ha dit de recortar terminis en l'entrevista que li acabem de fer, però el que s'estima, més o menys, el que se podria estimar-se al voltant de la lesió que té, és que li pot costar encara entre 4 i 5 setmanes tornar a un terreny de joc. Però este ve com un bou. I este vol estar quan abans. I sap que la competència és feroç allà davant. Negredo sap que la competència que té amb eh, Paco Alcácer i amb Rodrigo eh, Moreno és molt alta, és altíssima, i per això, dins d'uns terminis normals, el que entenem com normals, és a dir, de no passar-se, el jugador va intentar acurtar els terminis de, de tornada que l'aconsegueix que no ja no està en la nostra mà però bueno, va intentar-ho, almenys va intentar-ho en fi, eh, com dèiem, 11 i 49 no ha sigut l'únic home del dia, sí, el més eh, impactant, per això duguem 20 minuts parlant d'Álvaro Negredo en este començament en Esports 97 nit, així en la 97.7. El que sí que és cert és que eh, este matí s'ha presentat també Felipe Augusto, l'altre futbolista, el més jove, brasiler amb passaport portuguès, que ve recomanat per l'entrenador del València Club de Futbol, per un Espíritu Santo, per aquesta posició de mig centre, Eh, després, Pablo León, dels paràbolis de Superdeportes, ens parlarà i ens eh, dirà eh, què és el que pensa i quina pot ser la millor eh, posició d'este futbolista, un futbolista que eh, mostrava, eh, para un portuguès molt tancat, però crec que algo podreu entendre eh, mostrant este matí la felicitat d'arribar a un club com el València a una edat com la que té ell. Estou muito feliz de chegar a un, um, um grande clube como Valência. Sempre sonhei em jogar na Espanha, então para mim chegar num grande clube como Valencia e poder jogar na Espanha, eu me sinto um, que é um sonho realizado. É, estou muito feliz e espero é, ajudar. Espero chegar para ajudar todo o grupo é, e conquistar os objetivos almejados pelo clube. Un jugador que, a més, eh, parlava de les referències en el terreny de joc, ella parla de dos grans jugadors com Paulinho i Gustavo Luis. També s'entén d'aquella manera, pregunta que li feia el company de Superdeport de Pascu Calabús, però jo crec que s'entén eh, quines són les seues referències en el terreny de joc. Com referència... eh, jugador brasileiro, tenho o, o Luiz Gustavo, que está na seleção agora. É um jogador de marcação. mas também um gosto, gosto de sair um pouco para o jogo, é, como o Paulinho, que está no Tottenham também. São dois jogadores parecidos, mas com algumas características diferentes. Um mais marcação e outro também gosta de, de chegar ao ataque e tudo. E eu sou. Minhas características são mais ou menos essas, são ter um bom passe e, e marcação. eh, un eh, jugador que estava molt content i ahir hem sentit eh, Salvo i Rufete Rufete sobre la plantilla pensa que és una plantilla molt jove, molt polivalent i com deia, eh, plena de futbolistes que volen estar en el València Club de Futbol. I això és el, un dels aspectes que diuen més han cuidat en Rufete com allà a l'hora de triar i d'escollir futbolistes, d'escollir jugadors. I d'esta manera ho confirmava el director tècnic del València Club de Futbol este matí en Batarra. Creo que hemos cerrado una plantilla muy versátil, con diferentes posibilidades tanto de sistema como de cualidad de jugador. Eh, Felipe la tiene, yo creo que casi todos los que han venido en cada una de las líneas también. A eso es lo que diu Rufete. Eh, Amadeo Salvo ha volgut donar les gràcies als tècnics per la gran quantitat d'operacions que ha fet el València aquest estiu. 31 en 30 decidides. És una barbaritat en 3 mesos. La veritat és que és una barbaritat. Eh, el talent de Rufete, com hem, com hem dit, ja el vegèrem l'hivern passat en el mercat d'hivern. Nou operacions que estiguen a punt de ser 10 per al València entre entrades i xides en el mercat d'hivern, perquè tenia clar que amb la plantilla que tenia no anava a cap lloc. I és la manera de procedir de Rufete. Després li si bé o malament, però almenys una manera, jo crec que valenta de procedir. I jo crec que Rufete també tenia clar que en este vestidor hi havia que fer una neteja gran. I per això s'ha optat per entre entrades i sides, 20 sides, 11 entrades, fer la neteja que s'ha fet. Com deia, Amadeo Salvo donant les gràcies a tot el cos tècnic per l'esforç d'haver fet en 3 mesos 31 operacions. Enorme. Entonces, os lo digo porque hay que ver que se han realizado 31, 31 transacciones, 20 salidas, 11 entradas. Eso significa cientos de decisiones, muchas reuniones, muchos jugadores analizados, muchas posibilidades negociadas, muchas llamadas de teléfono, muchísimas horas diarias de, para tomar una decisión o para tomar 11 decisiones. Entonces, es muy difícil, yo creo que se ha trabajado desde aquí. Mira, aprovecho para darle la enhorabuena en primer lugar a Rufete, en segundo lugar a, a Joan Salván, si Ayala o a Joan Salván, y al resto, y al resto de técnicos, por no nombrar a todos de la academia. Las posibilidades con la ayuda de Peter Lin que hay que agradecerlo también, con la ayuda inestimable de Peter Lin es eh, digno de estudio y en muy pocos casos en la historia del fútbol se ha dado que en este tiempo se haya hecho este movimiento con un balance positivo para el club en todos los aspectos. Bueno, a mí es un salvo que eh, no sé si ha a eh, llevar una miqueta de presión no? La il·lusió a voltes ja que entendre-la com és. I l'il·lusió és bona, però a voltes quan eh, s'escapa una miqueta aquest sentiment que es desborda, s'escapa de les mans, a voltes provoca una exigència molt alta que si no se complís pot arribar a dur a, bueno, a situacions de frustració. Per això, Salvo ha dit que està molt content, però que els equips se fan a poc a poc, i que és el primer any d'aquest nou projecte, i que també, entre altres coses, la temporada pasada y lo que pueda pasar en esta en par negativa Servíspera per a apuntar de cara a solventar errores en un futuro. Amadeo Salvo. Clubes se, construyen con mucho trabajo, con mucha educación, eh, con mucha dedicación, eh, con errores también, es decir, se aprende en la vida y en todos los trabajos y en todas las empresas eh, se mejoran gracias al trabajo y también al análisis de los errores y a la, solución de los mismos, ¿no? Això és el que ha dit el president del València este matí, també ha parlat d'esta vesprada tant eh, en l'atril on estava posat el mural d'Albano Negredo com després en la sala de premsa, però sincerament jo crec que el més important sobre composició de plantilla i sobre la satisfacció del que era este nou planter, ho ha dit este matí, crec que ahir s'han expressat amb més tranquil·litat perquè les preguntes d'esta vesprada sí que han anat més per a, per a Álvaro Negredo, com no pot ser d'una altra manera, perquè era el absolut protagonista en, en el dia dia d'avui. No és l'únic, i recordem que no és l'únic davanter que té el València. Paquito Alcácer, recordeu, el primer convidat d'Esports 97 nit, està amb la Roja, amb la selecció espanyola, i en el dia d'avui, a l'arribar a les Rozas, ha parlat, lògicament, de la il·lusió que li fa estar eh, ja entre els escollits per Vicente del Bosque. Súper contento y, y súper ilusionado de, de poder estar aquí, sobre todo aprender mucho de, los compañeros que voy a tener estos días. Esto es, eh, como ya he dicho, un premio ¿no? al, trabajo que, vengo haciendo desde el año pasado y el principio de temporada y tengo que seguir en esta línea para, poder eh, seguir viniendo aquí. Les paroles de Paco Alcácer, del davanter del Valencia, ya en la subvención Recordeu que si Rodrigo Moreno no había estado lesionado, haguera tingut tenido muchas oportunidades eh, eh, d'anar también a la selección tal y como va a Vicente del Bosque. Ojo als davanters que tiene el Valencia, eh? Després sentirem també un fragment de veu d'Amadeo Salvo en la tertúlia on parla de la tripleta del València que pensa que és una de les, de les millors, que és una tripleta d'escàndol. I nosaltres també pensem que és una tripleta d'escàndol la que té el València en guany en la davantera per afrontar la Lliga i la, i la Copa mm, del Rei. Eh, eh, este, la següent veu que anem a ficar ens importa una miqueta més, però bueno, pensàvem que també, com era una de les situacions que estava encara en l'aire, és sobre Jonas, que ha parlat per als companys de Ràdio Renaixença en Portugal i parla parla de, si el sentiu al principi, de Portugal com un bon lloc per anar a jugar i després se deixa voler quan li nomenen els tres grans de Portugal, Sporting, Benfica o Porto. Ho feia d'esta manera. Que Portugal é um país que, que atrai muito em relação ao futebol. Se viesse para Portugal, teria alguma escolha em, eh, em perspectiva? Benfica, Sporting ou Porto? Não, não, não. São todas três grandes equipes que qualquer jogador gostaria de jogar. Exatamente, exatamente. Não, são três grandes equipes que, que todo que todo mundo conhece, então não, não tem muito que, que falar sobre três equipes. São três equipes grandes e que sempre disputam grandes competições. Són tres equips grans que sempre disputen totes les competicions, vull dir, s'ha deixat voler el, eh, futbolista ex del València, que té la paraula eh, donada al València de no anar cap al Sevilla, i que a partir d'ara pues, ha d'estar pendent. Eh, en, eh, Brasil també està al mercat eh, encara obert, bueno, obert no, però sí que és cert que eh, ell és eh, futbolista lliure, però crec que hi ha algun entrebanc legal, segons ens contaven en el dia d'avui, per a que eh, poguera acabar en el país brasiler. Eh, tenim molt poc de temps del llevant únicament dir que a la fi no arriba Hugo Rodalliga, tot i els esforços de la directiva Granota per a intentar Eh, fer una davantera millor i que l'equip mostre una millor cara. Tindrà que tirar Mendilibar amb el que en té com a mínim fins al mercat d'hivern. Si és que el Llevant no troba un davanter eh, lliure en el mercat d'hivern i del València Bàsquet dir que avui en un acte promocional del club ha parat Guillem Vives, el base que està molt il·lusionat amb els eh, seus dos companys i amb la eh, competitivitat que està veient ja en els primers entrenaments i això li fa tindre ganes de, ganes, perdó, de que comenci allà al ball. Sí, la verdad que sí, ya tengo ganas de, de ver cómo, cómo, es en una dinámica de partido, pero, pero bueno, uh, también que com competir siempre a mí me gusta y, y ya queda poco. 11 i 59, vos recorde, arroba esports 97 nit, arroba esports 97 nit, el, vos, el vostre i el nostre Twitter per a que opineu. Ja esteu fent sobre Negredo. Qui penseu que va ser el davant durant el València? Quants gols penseu que va marcar cadascú? Moltes coses. Arroba esports 97 nit. Durant la tertúlia, llegim els vostres miratges. Una tertúlia que va començar ja de seguida perquè tenim així els tres contertulis. Respirem i la tertúlia. ens han dit eh, Jaime LB10 diu eh, jo eh, soy els tres jugadors Rodrigo, Negredo i Alcácer en un, en un 11 diu jo crec que no poden jugar junts amb el 4-3-3 almenys hauria de jugar un dels extrems i tindre un davanter com a recanvi més ajudes defensives Nofres SB diu eh, seria un 4-3-3 però amb Gallà jugant de carriler i Negredo i Alcácer junts a la punta de Rodrigo caiguent a la banda dreta. El veieu o m'has enrevesat? Demasiado complicado. Más arriscado. El vaquero Johnny. Molt bona la incorporació de Negredo. Aquest any ningú es la Visca el València i la mare que va parir. Tot el València diu, què opinais de los cánticos de la afición contra el Sevilla en la, presentación? en la presentació? Ara parlarem del que ha passat en el Sevilla i el que ha fet Negredo eh, Álvaro diu bona nit i un plaer amb un eh, esport en altre sentit pues un plaer que estigues ahí Álvaro cada, cada nit Alvarito Jesús Rivera diu eh, hem preguntat també quants gols penseu que poden fer entre els tres xuts de la temporada i Jesús Rivera diu con 12 cada uno me doy con un cantó en los dientes és a dir 36 està signant este oient Eh, Nofes diu jo no jugaria més dos davanters perquè si no faltaria una revolució a la banqueta però no ens perjudica seria Gallà Eh, Borja Salvador parla d'una quantitat propera als 18 i 12 són 30 i 24 54 gols, perquè diu que són 24 de Negredo, 18 de Paquito Alcácer i 12 de Rodrigo. Més sangre valencianista diu tindre un bon equip és lo important, ficar als jugadors depèn d'un i jo crec que els acoplarà els tres d'alguna manera. Eh, Sergio diu que entre els tres poden fer 56 gols. Ximo Guix diu eh, que ell creu que no caben els tres. La temporada és llarga, lesions, i no els veig als tres jugant junts. Les bandes també han de defensar. Eh, Nacho posa una tripleta amb Negredo i Rodrigo en els costats i Alcácer com a davanter centre. Benja diu jo sí que els veig, altra cosa és que sigui la millor opció, però en un 4-4-2 amb Rodrigo en banda i Negredo i Alcácer en punta. Lechuk diu, contra equipos que se cierran atrás puede que sí, pero con cuidado porque atrás sufriremos mucho. Eh, eh, més, Che David diu que entre els tres poden fer 45 gols. El hombre Lija diu, estos debats són una, una benedicció, que la gent s'anime i es traguen el passe gràcies a la 97.7. Ens feia falta un programa així als valencians. Eh, mm, Toni Ruiz diu mentre el Càcer continua estant al nivell és la verdadera bomba esperem que estes complisca amb, amb les expectatives amunt Nacho diu que entre els tres poden fer 54 gols eh, Javi Valero diu i per què no els tres titulars eh, diu espera que Paco diu Aquiles espera que el davanter titular siga Paco però Negredo goza d'experiència i és un goleador eh, més coses per així eh, Mm, diu quina il·lusió, diu y me recorda a Silva Matavilla eh, Jaime Vicens diu yo creo que Negredo i Alcácer faran una buena gestión en la davantera eh, Avi Ramírez diu muy bueno los de Amadeo Sando cayendo bocas a los de siempre ¿quién va a pagar a Negredo? jajaja, ja, ja, qué bueno eh, diu José Francisco Caballero plantilla cerrada y a disfrutar año de ilusiones ahora esperar que no nos defrauden solo pedimos trabajo y compromiso eh, Nacho que li ha agradat molt d'escoltar a Negre en aquesta sintonia a nosaltres ens agrada tindre gens com vosaltres que, que, ens agrada, que vos agrada el treball que, que fem eh, eh, i també per exemple eh, Nacho Caramaje diu una abraçada des de Vitoria gràcies per fer-me estar més a prop de casa cada nit amb un València gràcies a tu per estar ahí també cada nit des de tan lluny en este cas des de eh, Vitoria i també, per exemple, eh, Wilsina fa menció a la de l'escut, ara parlen del tema de l'escut, tranquils, i també, entre altres coses, per així hi havia algun miratge més des de fora de València, que ara mateix eh, no trobe, però que, bueno, l'agraïm també, eh? Eh, si sols vas estar perdent i la desesperada, diu doble moral, em pareixeria absurd acabar als tres d'eixida. No té cas ni són compatibles. El home Lija diu, primer pensem en un equip fort des de la defensa, en un mig del camp que mossegui i dos davanters, tot el seu temps. Eh, Leiva, eres un crac, sí. Pablito Leiva és un crac i estem encantats de tindre-lo així a Esports 97 nit. Diu eh, Rotaran, crec que jugaran dos normalment i puntualment, si el partit ho requereix, eh, tres. A més, hi ha sancions o lesions. I <laughs> diu, eh, per cert, estaria bé fer un equip en Ramí, Baneca, Balotelli Miquel Brito a veure què és <laughs> home, pues tu poses, teu pots eh, eh, eh, imaginar lo que pot dir d'ahir però res bo i José Manuel Gallar, José Manuel hem de quedar per a que vindes un dia a l'estudi eh? eh? a més si pot ser algun dia que estigui a Salve Gonzalo també perquè ens has eh, eh, reclamat molt ens has donat molt de suport per a la gent que estava en TV i en, i en Radio 9 i que tots els dies eh, teníem ahir el teu tuit de, de suport mm -hmm així que algun dia hem de fer una tertúlia que, que se venga José Manuel Gallar, no, Sí, eh, Sí, home, ha estat totes les nits ahí recordant-ho. <laughs> Sí, senyor, i un gran. Diu, eh, ha sigut començar l'esport 90 sentit i acabar-se els assumptes extraesportius de València. Una setmana parlant de futbol, ja era hora, eh, Manolo Montal. I eh, parlem de Eh, lo del Carme també ho, com, ho comentarem eh, Fer Corsi diu Bona nit de Sangar en Suïssa Jo jugaria amb dos davanters Paco Negredo I ha que passar tota la carn en la, en la torre ara Pues també una eh, abraçada ben forta per a, per a Suïssa molt breument, eh, Chema Lamirant, que també en seguida des de la taula diu una, una delícia volver a escucharte, Manolo Montal, recuperando valencianismo nocturno, Esports 90, s'han dit cada dia som més així en esta pàgina de, de Twitter. Bueno, 12 i 35, eh, molt breument, el tema del, de, de la justícia política. O sea, recordeu que que va passar l'any passat en el València-Getafe, en el tram final de partit? El València-Getafe? El gol de Pedro León... Hmm. Ah, sí, la celebración de de Pedro León. Sí, La liga de Fútbol Profesional ha denegat al Getafe la de inscribir Pedro León per sobrepasar el el, fair play financer. Eh, sí que Pedro León, donde las dan, las toman. O como diría que hoy, casualmente, antes estábamos hablando de, Joaquín, eh, hablando de inscripciones y tal, Joaquín no ha sido inscrito hoy por la Fiorentina para jugar la Europa League. Eh, también para el fair play financiero. No, no, no, no. No ha sido inscrito Pero no Europa, para, para la lista de no Europa League. No cuentan con él para la Europa League, sí para la Liga, no para Europa. Espera, Miguel Sanz que diu... Eh, o sea, que no cuentan con él, vamos. Parece. Pablo, que Miguel Sanz diu que li facis un guiño, hombre, que está ahí en Salsante. Pues un saludo para Miguel Sanz. Bueno, eh, tema, escut, cántics, etc. Hi ha hagut un moment jo sempre ho he dit, i jo sé que la posició populista eh, és dir, que bonicos que se ves en l'escut, val? que això és el que a la gent li agrada, i sé que la posició populista. A mi no m'agrada mai el jugador que es ves a l'escut, perquè generalment és el primer que després pega a fugir, o el primer que després no rendís. Sí. Val? Jo sempre ho he dit, i continuo dient, sé que això no és popular el que dic, però tinc que ser conseqüent amb el que he dit tota la vida, i ara no vaig a canviar. Eh, perquè és més, el primer lloc que se demana que se besara l'escut en una presentació va ser al viol en el Real Madrid. I me paregué tal paletada, i ho dic com ho senc, i sé que a molta gent això no li farà gràcia, però bueno, que no m'agrada que se demanen els jugadors que vesen l'escut. Això, si a un jugador li neix en un moment donat, de ràbia i tal, bueno, una celebració d'un gol, d'una semifinal, puc entendre-ho, perquè se, se te'n va al cap, se te'n va l'olla, el que vulgui. No, però és una manera de d'excitació, de demostrar, en, de dir, en el moment, la meva alegria... En el moment en què la gent Pero ha el vist, primer dia no puedes pedir. En el moment en no. que la gent ha vist que Negredo no es besava l'escut, ha romput entre cantes contra el Sevilla. I jo, per a mi, això és donar-li al Sevilla més importància de la que té. Inclús han habido pitos per no besar el escudo. Sí, sí, sí, sí. Pues jo, per a mi, això és donar... És que eso de la modita de besar Que tots li tenien ganes al Sevilla. Què vos vaig a contar jo que no vaig a tingut amb una Emery Echegoyen? Què vos vaig a contar? Però, escolta, no fem les coses més grans de lo que són el Sevilla, alguna volta, alguna lliga, tampoc hem de negar l'evidència, el rival del València, per a certes coses, per a entrar tal, l'any passat eliminat en l'últim minut, i això jo crec que ens va matar a tots, fins que eren periodistes i són més freds, i la nit estàvem fotuts com una mona. Això ha sigut el motiu, perquè la gent està todavía con la, no, eh, rabia. el mateix negre no, deixa fora de la Champions. no, li no li donen més importància al Sevilla de la que té. Y Negredo y aquí Álvaro Negredo ha toda la fuerza del món per estar en el Valencia aparte, Manolo, Negredo, eh, aunque nos duela, es del Sevilla. O sea, quiero decir... No, tiene corazón sevillista. Pero, es del Real Madrid. del, del Valencia, Sevilla, está claro. Eh, pero tiene corazón sevillista y es un tío que ha jugado en el Sevilla. Eh, lo hemos visto en, los twitters, eh, los, que le seguimos, eh, cómo se alegró cuando el Sevilla ganó la final eh, de la Europa y tal. no puede faltarle el respeto de esa manera. No pasa nada, claro que no pasa nada. Pero que además es coherente porque el Valencia y los valencianistas eh, queremos que cuando salga del Valencia en un futuro, porque también se alegre que se alegre de los éxitos del Valencia, y mande recuerdos y mande eh, felicitaciones eh, de los futuros éxitos y eso a nosotros nos gustará y es algo coherente. Y no te no te que afectar que es el seu en España, ha sido el Sevilla, eh, i en la rivalitat que n'hi ha, però vull dir, així... Com si ha sigut, així, com si ha sigut el Vitigudino, clar, però si lo que jo vull que és que a partir d'ara es que hem... faig un carro de gol. Així ha estat Mata, de l'Oviedo de tota la vida, i, i Villa, de l'Sporting, i celebrant gols i, i I no, estudiants... I no el celebraven quan anaven a la seva terra. I no passava res. No passava res. que si el gol potser igual al marcador. S'entén el passat i s'entén el sentiment. I el sentiment s'ha de generar, no s'ha de provocar, o sea, no s'ha de forçar. Vull dir, Eh, tan debo, y ahí yo le jo todo tota la raó a Negredo, d'ací a tres meses cuando estiga jugant i estiga fent gols, le a cada después de un gol en Mestalla y en Lo ha gestionado, lo ha gestionado muy bien, ¿eh? Lo ha gestionado El problema de la situación para mí es que... Ha demostrado molta personalidad eh? Davant de 14.000 que estaba nerviosísimo cuando cuanta arrancado a hablar. Estaba nerviosísimo. Sí, porque ahí lo fácil es coger y besar el escudo. No, no, no, hacer el No, enganchaba tres palones seguidas Bueno, pues todos esos nervios que ha a la hora de hablar Després t'ha demostrat una personalitat per a mi arrolladora. Però el arrolladora. El problema per a mi, la situació d'esta vesprada, és que després eh, ens queixem entre cometes, però avui no tenim raó de que en determinats mitjans de comunicació a nivell nacional, avui en la presentació de Negre del València s'ha tret més i s'ha anècdota que no la presentació. Dius, Sabeu que se va besar l'escut a les primeres de canvi? Ramí, per exemple. Però, però vull dir... Per... Què voleu? Un tio que es besa l'escut o un tio que no el l'escut pero que arriba a la final de la Edius 22 cacaus en lliga. Plin caja. Mm. Home, jo, jo, jo crec que la evidència... I jo entenc també que la gent en un moment donat puga demanar que pese l'escut, però... <coughs> la importància no és a on ha estat Álvaro Negredo, ni que no ves l'escut. La importància és que Álvaro Negredo ha fet tota la força del món, i més per a jugar en el València. Ixa és la importància. Jo, jo per acabar el, el raonament que estava fent, mm -hmm. el problema d'Accions con la d'avui és que després en els informatius s'adona més l'anècdota que no la presentació en si, però és que esta vegada altres vegades l'afició urbanista se queixa en raó, però és que esta vegada se li han donat arguments als que busquen només l'anècdota per a tindre l'anècdota és que li bueno, ja, ja no solo al margen de la, i, al de l'anècdota a Negredo hoy era el día de Negredo y hoy había que ponerle facilidades a Negredo para que todo fuera especial. Y hoy a Negredo se le ha puesto nervioso en determinados momentos, por lo tanto no se ha comportado bien. Ojo, no es un palo grave, ni mucho menos a la afición, pero... Pero el primer que no le ha donat importancia es ell, ¿sabes por qué? Porque acaba la presentación y toti eh, este incidente que está en comentario, que creo que tampoc s'hem d'extendre més, no. de parlar de cosas positivas, ha anat i ha pegat tota la, la roda però no hi havia gent, a saludar a la gent eh? sí, sí, això que ha de dir, ostres, igual com s'han ficat calents, igual m'acosta i algú me diu, no, no, no, no, el tio ha anat i parándose además jo el que sí, dic sí. és que no fa bona imatge de, de club el que avui ha passat a Mestalla i és una llàstima perquè tant de bé com ahir se fent les coses comunicativament, ja fora de forma conscient o fora casual el fet de les 12 en punt de la nit, però tant de bé com va ser l'impacte mediàtic a nivell nacional, que va pegar molt d'impacte, eh, pues avui és una llàstima que, que, que quede de la presentació de Negredo i la seva tornada a Espanya tal, algun se No, pero nos podemos quedar con lo positivo, que es que el valencianismo en las redes sociales han dicho ellos mismos, ha habido el punto positivo que muchos valencianistas han dicho que estaba fuera de lugar. Por lo tanto, han sido unos pocos que siempre pasa. Y bueno, a nosotros hoy es una anécdota. En la reacción de Levante hemos recibido una, llamada hostil <laughs> desde Sevilla. Me lo ha contado el de Centralita. Eh. ha dicho que no diga su nombre. Eh, ha llamado un señor con acento acento marcado andaluz diciendo, ah, valenciano, ¿pero qué quieres? ¿Que comparemos con el Betty o que recordemos el, gol, de enviar? Ale, adiós, ya colgado. <laughs> centralita, que se ha quedado flipado. <laughs> es que eh, es donarlos los eh, por no importància de la que tienen y sí, te guañaren y lo que hace feren es guañarlos los y ya está, ya otra cosa mariposa y si es posible un gol de Negredo, pues ascolta, mejor que mejor para que para quien a, a engañarse eh, jo ja no vull pegar-li més voltes aquest tema de la de, de lo de l'escut crec que hi havia que, par que parar d'ell perquè ha corregut i no, no, no cal ocultar les coses s'ha parlat, s'ha explicat i s'ha significat el que ha corregut i ara anem a per, eh, a per més coses ara vull que me facis una xicoteta dissecció Pablo, encara tindrem temps no massa però sí que tindrem temps de, de Filip Augusto del nou mig centre eh, amb les dues incorporacions i les tres decides d'ahir, companys, penseu que al València li queda una plantilla equilibrada? Tenint en compte que enguany hi ha dos competicions i no tres? A mi me faltava conèixer més algun dels homes del mig del camp, que uh mhm. -huh. no els tinc tan vist, tan vistos. Ara, Pablo, de seguida te posen la pista. Però si, si Felipe aporta l'equilibri i la contundència que per moments jo tiren en falta al, al, al València, jo crec que sí que n'hi ha plantilla prou equilibrada perquè el que abans comentava, pràcticament en, en moltes de les posicions hi ha una competència molt ferotge excepte pues, quan parlem en la porteria Otamendi que de moment es fixe Gallà i Parejo de moment la resta són jugadors que poden anar variant i si en el mig del camp eh, Filipe Zuculini donen bon rendiment jo crec que sí que n'hi ha un equip prou equilibrat pensan que no es ni a dos competicions Y que eso te va a permitir anar en todos los esfuerzos posibles en, la liga y sin despistarte. Mhm. Si yo lo veo un equipo muy equilibrado también. Lo veo un equipo inclinado hacia adelante con mucha dinamita arriba. <laughs> Eh, pero tengo la duda del puesto de parejo. Ahora me gustaría que me aclarases tú con, esta gente eh, nueva que hay en el centro del campo cuál va a ser la labor de Filipe Augusto, de Zuculini, quién puede jugar de 8. De Pues, eh, André Gómez Felipe Augusto no es un 8, pero puede evolucionar a 8 en determinados momentos. Eh, crece, que es un 6, ¿no? Él se crece como, como 6 y la comparación que ha hecho es, eh, la correcta, que es la... Eh, él dice que se compara un poco con Luis Gustavo. Mm. Eh, y cabe recordar que Luis Gustavo era el hombre que mantenía todo el Bayern del triplete de Jupp Heynckes. Por lo tanto, es una buena comparación. Es un hombre que no hace un trabajo que se ve demasiado, pero sí que es rápido al corte. Es un futbolista que roba muchos balones. Eh, como hemos visto en estos primeros partidos del Valencia, la presión es muy importante para Nuno. Él es un futbolista al que le gusta mucho presionar, presiona constantemente, tiene buen físico. Y pese a su juventud, eh, tácticamente es muy maduro, eh, no pierde la posición con facilidad. Y este fichaje es para dar eh, ese intercambio entre Javi Fuego, y Filipe Augusto. Eh, de este modo, Zuculini avanza una línea que antes podía jugar incluso como Javi Fuego y Zuculini actuará, pues eh, competirá con André Gómez y Parejo no, porque Parejo parece que va a ser el titular indiscutible y así debería ser. Pablo, disculpas, pregunta Oscar en el Twitter si eh, Filipe Augusto es un box to box. No, de hecho, lo, lo Explica per a la gente primero que es un box-to-box, Pero a la gente que no esté tan posada en estos términos Y después disper sí o no. Pues, eh, bueno, un box-to-box en Inglaterra le llaman al futbolista que, ejerce de puede robar el balón en su propia área y llegar hasta la otra. Es decir, es un futbolista de todo, todo terreno, de, de un recorrido muy largo, y Filipe Augusto en estos momentos no lo es, pero cabe recordar que Felipe ha jugado de 6, ha jugado de 8 e incluso en algún partido ha jugado de 10 no me gusta esa posición, evidentemente, para él, pero sí que con 21 años tiene la apariencia de que va a evolucionar a convertirse en un buen box to box. Sí que puede llegar a ese nivel. Yo el tema de, de, plantilla es saber em, cómo solventaría Nuno la papereta y qué rendimiento le donarían a Nuno casi eh, que, por ejemplo Parejo siquiera mm, lesionado dos, tres semanas. André Gómez, Zuculini ¿Podrían, los dos generar el fútbol que ahora genera Parejo y asumir esa responsabilidad Sí, porque de hecho Zuculini es un hombre muy técnico, aunque no lo parezca. Es un futbolista que, que en Racing ha llevado el, centro del campo con mucha facilidad y él sí que, por ejemplo, tiene la facilidad de robar el balón y llegar hasta el otro área y con un buen disparo lejano. De hecho, lo vimos en pretemporada con el Manchester City, tiene un golpeo exterior eh, muy bueno. Y, eso Zuculini sí que podría actuar de parejo, manteniendo la calma, eh, ayudando la cobertura. cobertura. asumir la responsabilidad de generar el fútbol. Es un futbolista muy maduro, ¿eh? también como, como, como De Paul, que también salió de Racing, mm. pese a su juventud, eran los futbolistas que mantenían toda la responsabilidad. Y él sí que la puede mantener. Eh, si Parejo cae dos tres semanas, Zuculini puede ser el hombre importante e incluso ayudar en la cobertura a André Gómez, que André Gómez suele perder algo más la posición de lo que la pierde Zuculini. es que me claro, eh, este a dir en el mundo la plantilla el planter no? excepte Rodrigo de, de y Negredo. está bien todo Sanser, pero de recordar a tres temporadas que en tingut ratxes de lesions de 7 o 8 jugadors Uf. i clar, en aquest moment ara tu veus el planter sencer i dius no, no, home, competim però imagina que vinguera pues, alguna lesió de Parejo, de Otamendi, no sé què, de jugadors claus en determinades posicions i hem de saber si els que estan per darrere per competir i que no tenen tan vistos si, si poden oferir aquest nivell, no? Perquè, eh, clar, eh, Parejo ara eh, indiscutiblement l'home que ha de fer el futbol eh, Pero hay que darle descanso también durante la temporada. Hay que, saber gestionar eso. Y, hay que pensar que te puede pasar, ¿no? Como con el Valencia estaba muy marcat, que estaba eh, al de Baraja. Y en la última época de Baraja, pues, tenía tenía muchas lesiones musculares. Si no tenía esa Baraja, tal vez alguno que sustituyera, Pues soy yo. Pero yo volvía a saber yo quién era tu opinión al respecto de, de Zuculini y de la posibilidad possibilitat Zuculini de, tengo bastante confianza, al igual que se lo decía antes a, a Pello con, con De Paul lo mismo. Eh, me parece más futbolista que André Gómez, por ejemplo. Uh o sea, es más ofensivo que defensivo. no, no, no, digo que sea más ofensivo, digo más futbolista, más completo. sabe robar, sabe mantener la calma, sabe cuándo imprimir esa velocidad necesaria en momentos de partido locos. Eh, y eso André Gómez le ah, falta, un poquito, pero pero va a llegar porque se le han visto cosas muy positivas. Me, este sorprende positivamente que estés hablando de jugadores maduros cuando son, cuando son, jugadores jovencísimos. Hay que tener en cuenta que De era, capitán, era capitán con la edad que tiene en Racing. En la academia era capitán, ¿eh? Pues en Racing. mira el dato, ¿no? Es importantísimo tener gente joven, gente con hambre, ¿no? Gente que viene con ganas. Y yo que, que estén ya tan hechos, ¿no? Como estás diciendo. Sí que André Gómez lo he dicho, le falta mm. esa madurez, pero, llegará y, del que dice André Gómez, eh, en que casi que en uno se plantejara un cambio de sistema para jugar en dos davanters y eh, i volguera jugar en, en dos hombres en mig del camp, qui cauria sería André Gómez, posiblemente Sí. y acabaría jugando en Parejo y Felipe o Javi Fo Sí, pero Felipe, pero Felipe es hombre de confianza, es hombre de confianza y ha crecido bastante con él, sí, sí. No sé si os sentís a, a Francisco Joaquín Pérez Rufete, al eh, de técnico, el director técnico del València de Fútbol parlar de las herramientas en las cuales ha treballat el Valencia a hora de afrontar el fitxatge del Baró Negredo, y 25-26 millones de euros que diuen en costat eh, Negredo meses variables a un contrato de 4 años a una obligatoriedad de compra eh, pero eh, Rufete ha mm, declarado ya ben que si Negredo está en el Valencia es gracias a Peter Lim En el caso de Álvaro creemos desde hace mucho tiempo que es un jugador importante para el club y bueno y hemos peleado cada día con una herramienta hasta que al final pues hemos peleado con una herramienta muy fuerte y muy potente y hay que darle las gracias, que es el señor Peter Lin, porque nosotros podemos encontrar al jugador y él realmente ha hecho la apuesta por Álvaro. Por lo tanto, es de agradecer la afición, el club, incluso todos los que trabajamos aquí. Por lo tanto, ha ido desarrollándose a medida que, ha ido pasado el mercado, pero evidentemente al final hemos tenido una, una gran herramienta que ha podido ser tener todas las patas de una gran negociación cuando tienes un gran jugador. Por lo tanto, desde hace mucho, mucho tiempo que lo queremos, pero evidentemente hemos esperado todo el tiempo necesario para tener todas las herramientas para poder tenerlo aquí. Una cosa, ¿eso quiere decir que lo va a pagar Peter Lim? Hombre, que no sabemos. Mm, yo, porque, yo porque el Valencia no tiene dinero para pagarlo. El, el, que extracta de los paraules de Rufete es que es Peter Lim el que esposa. Es pasta, ¿eh? Home, 20... <laughs> Y un tío de 29 años. Yo, eh? yo ja mesos que no els guanye 26 milions d'euros. <laughs> Otros sí. sí. Per exemple, Mendesaire en un dia, que és una cosa que comentàvem eh, ahir, ah, diu, haurà facturat, a, a, a nit, no sé qui parlava, diu, haurà facturat pasta esta nit Jorge Méndez? Loco, no lo he comprobado, lo hablábamos esta mañana. Sí, eh, sí. 30 millones netos hmm. de euros. Sí, a la buchaqueta Day, 30. 30 para ah, él en comisiones de fichajes en este verano. 30 millones de euros en ¿eh? un veranito. ¿Que no? En este estío, ¿eh? Que no es tonto, digo. Ah, es que había antes que 10, no es tanto, yo digo <laughs> me he tornado ¿eh? Me he tornado Digo, caramba, yo Has pensado, Pello invita con, algo, ¿no? Eh, con, tira, ¿eh? Bueno, sí que... Sí lo que, paga Peter Yo creo que sí, que la evidencia es que Hombre, es Peter es una señal positiva, ¿eh? Es una señal positiva. Cuanta esposa significa que porque todos... el rascar el papelet que es el que todos volem, cada vuelta está en esa prop. Porque hay mucha ilusión generada, pero yo eh, soy precavido. Quiero decir, eh, no sabía si quién iba a pagar por <laughs> Negredo, porque el Valencia no tiene ese dinero, ¿no? El hecho de que los ponga no, no, no, no, es que no puede pagarlo. si los pones porque hay un cierto positivismo y está hecho. Sí, sí, sí, ah. no, no, no. Por eso digo que es una señal muy positiva. Muy bien, perfecto, perfecto. Yo estoy absolutamente eh, acuerdo a mi situación. Porque luego es un futbolista que va a ser muy difícil de vender. Sí, sí, sí. De recuperar ese dinero, a, priori sí, a priori sí. Pero el dinero se puede recuperar por otra vía. Es decir, si gracias a Negredo te metes en Pero bueno, a mí me encanta la, apuesta, la apuesta de Peter Lim. O sea, la apuesta de un tío de 29 años, gastarse los 30 kilos, si realmente es así, de verdad, contentísimo. Yo creo que eh, en estas cosas i pel que me conten a veure, la informació que tenim ara de primera mà els periodistes no és la que teníem abans ara man, mana o va manar un senyor que està en Singapur i la seva mà dreta és una gent que és inaccessible per a, per a la premsa i això és la realitat val? Eh, però sí que te, te conten cosetes algun detall eh, i me diuen que eh, a Peter Lynch sobretot el que li ha convençut és la manera de treballar de Rufete la insistència de Rufete els plantejaments el vore com negocia eh, jo eh, eh, el que va fer este, este hivern Rufete sense diners en el mercat d'hivern fent un total de 9 transaccions entre entrades i sides, crec que van ser 5 i sides i 4 entrades, més o també dic que per una errada de Rufete, també s'ha de dir no arriba al València crec que com a, animi, com a mínim denoten un tipus valentia perquè un tipus que així alçades eh, estava a obert, recent a obert el procés de venda no sabia si anava a continuar o no el València l'altre diu, jo deixaré la plantilla que n'hi ha. Jo no me complique la vida. Jo no me complique la vida. Eh, que acaba d'arribar fa un mes. Acaba si d'arribar fa un mes per a dirigir l'escola. De hecho, lo veíamos más fuera que dentro, ¿eh? En efecte. I este tío agarra i diu, mira, jo tinc clar que en esta plantilla no anem a cap lloc. En la que vaig a fer, pues mira, no sé, igual arribem que no arribem. No sé, no s'arriba, la veritat és que no s'arriba però jo tinc clar que hi ha determinats futbolistes que han de ser així, que hi ha que intentar canviar la, la, la, dinàmica i jo vaig fer eh, quan escriu un diari digital vaig fer una comparació amb, amb la pel·lícula que, que, que tots hem vist, Moneyball, fa un Moneyball, vull dir eh, arriba després d'haver en este cas ell no havia fet l'equip però arriba i a mitjà temporada veu que l'equip no va i se, carrega, i se carrega els que pot ¿vale? Després no li el món, si la guerra així ja, vamos. Oye, este eh, verano ha hecho 31 transaccions. 31 transaccions és una barbaritat, mm. i, i, i ahir ben comptes des de fa dos anys que és, eh, des de, perquè ho preguntava un oient en el arroba esports 90 sentit diu, eh, ens va preguntar quants jugadors queden de, de l'era doncs Pues, pues en queden cinc sí, molt poquet. en queda Diego Alves en queda Barragán queda Fegulí Parejo. Queda Parejo y queda Piatti. i Y ya no le peguen moltes. Cinc futbolistes. Jo, més enllà del nombre d'operacions, m'interessa el funcionament i l'encert en els que han arribat i de l'assumpte de Peter Lim jo no sé si ho paga Peter Lim uh mhm. -huh. o si es paga amb més diners que Peter Lim li presta al València, això no ho sé però el que sí que interprete és que canvia, en l'arribada... Sí, ja ho sé, però, però el que sí que interprete en l'arribada de Negredo i en el vistiplau que dona Peter Lim perquè arriba Negredo, que si no n'hi ha vistiplau de Peter Lim no arriba, és que Peter Lim està prioritzant el benefici del club i del col·lectiu per damunt del que pugui ser el seu benefici propi. Perquè jo, Peter Lim, que tinc en propietat a Rodrigo, podria haver sigut egoista i haver dit, no, no, perdona, jo dic un davanter perquè a mi, a mi me dos un davanter suplent per a que el meu Rodrigo, que és en qui jo vaig a fer negoci quan el venga, a mí no me el tapones. Claro, és una senyal de que no solo va a I, el Valencia com un escaparate, ¿no? i per a mi, el, el Fede que dona el per a que arribi Negredo i Edic, independentment de que els diners es posei o siguen del preste que li ha de fer el València, és una senyal de que hi diu Mm, jo vull tindre un equip en Champions. Claro. Vull, tinc l'ambició d'estar en Champions independentment o per davant de que Negredo arribi, per exemple, i me tapone a Rodrigo i jo no puga vendre l'any que ve a Rodrigo recuperant els diners que he invertit en ell. Claro, yo, es, yo, es quiero, un equipo, yo, faig, yo eh. quiero un equipo en el que pueda invertir que en jugadores, pueda sacarles dinero para sacar la rentabilidad, pero quiero un buen equipo. Claro. O sea, yo voy a estar en Champions. Yo a estar en Champions. Arriba. Es claro. el mensaje que yo eh, acabé extrayendo de, de, esta historia. Sí, señor. Bueno, pues eh, estén bien arriba a, a la fi. Eh, és un tema que ens, que ens toca menys. Eh, de les eixides he sentit eh, que també se pot criticar, perquè no, enfonament i sense ganes de destruir i només per, eh, per construcció i de cara a com el mateix Salvo ha reconegut eh, les errades ja que anotar-les per a dependre d'elles he llegit alguna crítica a l'eixida dels jugadors que s'ha fet poca pasta per a l'eixida dels jugadors però jo crec que tal com està el mercat, senyors milagres, ja, però, milagres a la mare de Déu però jo ja vaig dir-ho la setmana passada com va estar així, n'hi ha casos i casos el de Jonas jo crec que el València ho va gestionar malament i mm, és veritat que se tragueren Jonas ha deixat avui voler en Portugal, vols sentir-lo? Eh, sí? Sí, jo crec que sí eh, Arturo, tenim a Jonas per ahí? Sí, de seguida, ja Jonas, Està buscant el pobre aquí porque en Brasil ja no pode. Sí, sí, i diu, que en Portugal era. Que Portugal é um país que, que atrai muito em relação ao futebol. Se viesse para Portugal, teria alguma escolha em, eh, em perspectiva? Benfica, Sporting ou Porto? Não, não, não. São todas três grandes equipes que qualquer jogador gostaria de jogar. exatamente, exatamente No, son que se deixa voler per Portugal, vamos, o sea, que la cosa, la cosa està clara. Senyors, queremos acabar já, que, que no tenim temps per a, per a més. En Superdeporte de ma la cosa va a Negredo, ¿no? La portada. Así es. Bueno, pues eh, de mala la portada de Super y la de Levante, el titular. Negredo, Levanta Mestalla y Alcácer el 9 de la